вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці за мінулыя 10 гадоў многія простыя паняткі сталі ў нашым грамадстве заблытанымі або і ўвогуле страцілі сваё значэнне першы такі панятак патрыятызму кіраўнік дзяржавы бясконца паўтарае, што патрыятызм аснова ягоная ідэалогіі. Але пры найменшай расшыфроўцы патрыятызму высвятляецца, што гэта зусім не любоў да радзімы Беларусі, як тое мусіла б быць і не атаясамленне сябе з беларускім народам, а нешта зусім іншае, амаль інфернальнае пашанотнае стаўленне да радзімы ССР і атаясамленне сябе з савецкім народам. Гэта значыць з тым, чаго няма ў прыродзе. Да ўсяго іншага патрыятызм у лукашэнкавым разуменні асацыюецца найперш з вялікай айчыннай вайной. Інакш кажучы з тым, што надзейна адышло ў гісторыю і страціла актуальнасць. Вось жа 10 гадоў такой прапаганды хапіла, каб мінак на менскай вуліцы на пытанне, хто ў Беларусі найбольшыя патрыёты без ценю сумневу адказаў таксісты. А большасць іншых мінакоў увогуле адмовілася адказваць, спаслаўшыся на тое, што ніколі пра гэта не думалі. Такое мы на сёння маем наступства ідэалогіі і такое ўяўленне пра патрыятызму Праўда, ёсць у нашым даследаванні і пазітыўныя вынікі, але яны хутчэй супярэчаць афіцыйнай прапагандзе, бо сама гэтая прапаганда супярэчыць нацыянальнай традыцыі. Гэта таксама як сумная памяці беларускі патрыятычны саюз моладзі супярэчыў сваёй уласнай назве, бо быў насамрэч савецкім патрыятычным саюзам або яшчэ больш дакладна расійскім патрыятычным у Беларусі што да традыцыйных беларускіх уяўленняў мы да іх вернемся ў канцы перадачы, а цяпер уласна нашае даследаванне на тэму, хто ў Беларусі найвялікшы патрыёт. Радыёвабода вострая брама. Найбольшыя патрыёты ў Беларусі настаўнікі і леснікі. А пытанне на менскай вуліцы каментуе мастак і паэт Міхал анімпадыстаў. Сюжэт падрыхтаваў зміцер бартосік. Хто ў нашай краіне самы большы патрыёт. Назавеце чалавека або прафесію. З такім вось простым, амаль дзіцячым пытаннем я выйшаў да людзей на праспект з карыны. Патрыёт гэта той, хто любіць радзіму. Напэўна, няма людзей, якія адкрыта скажуць, што гэта іх не датычыць. Але любіць радзіму можна по-рознаму. Можна працаваць камбайнерам у далёкай вёсцы і любіць тую вёску больш за ўсе заморскія краі разам узятыя. А можна быць міністрам і даказваць любоў да радзімы, падпісваючы загад на закрыццё беларускага ліцэю. Можна быць капітанам далёкага плавання і ўвесь час марыць пра вяртанне дадому. А можна быць апазіцыйным палітыкам выгнаннікам і любіць радзіму ва ўспамінах і снах. Можна быць мужным міліцыянтам, махаць дубіную на мітынгах, збіваць падлеткаў з беларускімі сцягамі і пры гэтым лічыць сябе патрыётам а можна быць пісьменнікам, які, нягледзячы на малыя наклады і смешныя ганарары, піша кнігі на роднай мове. Задаючы мінакам на вуліцы сваё дзіцячае пытанне, я быў упэўнены, што перавагу яны аддадуць пісьменніку, бо радзіма гэта перш за ўсё мова, тая мова, якую мы чуем у роднай вёсцы, якую шукаем на радыёхвалях і якую бароняць ды захоўваюць сваімі творамі літаратары. Давайте послухаем отказы. Патриотами, По собственному опыту могу сказать, что среди студенчества много таких людей, вот, даже школьники, возможно, всякие, но мое личное мнение, что, может быть, они просто неправильно все понимают. Им в голову, короче, дурят и все дела. Вот, мое личное мнение. А что такое патриотизм, по-вашему? Э, патриотизм, э, патриотизм – это когда готов пойти на все ради чего-то, за что ради чего-то, ради того, э, ради чего стоит жить. А в нашей стране мое личное мнение, что таких целей, по-моему, особо незаметно. Патриотами? Ну, может, учителя истории, белорусского языка, литературы, вот этих вот всех профессий. Ну, может быть, еще, ну, не знаю, юристы, может быть, какая-то их часть политическая, да. Представители Республиканского союза молодежи. Ну, мне так кажется. Он не зря раньше патриотически назывался, а теперь республиканский. Ну, за президента, за родину выступают. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымел печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезть под ковдру. Простые слова, простыя рэчы. Усе людзі, да якіх я звяртаўся, у бальшыні сваёй маё простае пытанне сустракалі ўсмешкамі, як і гэтая маладая ды прыгожая прыхільніца БРСМ, якая са сваім зародзіну за прэзідэнта у нечым мае рацыю, бо патрыятызм бывае розны, аўтар вядомыя песні пра простыя словы і простыя рэчы паэт і мастак міхал анімпадыстаў ласкава пагадзіўся пагутарыць пра такую няпростую рэч як наш патрыятызм прыцінкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма яшчэ ім сагрэцца ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчунай хаце трэба спачатку высветліць што такое патрыятызм як людзі разумеюць патрыятызм што для іх з'яўляецца патрыятызм гэта першае другое мы мусім вызначыць пра патрыятызм да чаго мы гаворым да якой радзімы а што мы разумеем пад радзімай і ў гэтым сэнсе я думаю што якраз у людзей вялікая блытаніна ў галовах бо наклалася та інфармацыя той досвед які яны атрымалі ў савецкім саюзе это одно разумение радзімы другое разумение радзімы это незалежная беларусь таксама я думаю что шмат для каго патрыятызм павага да дзяржавы і патрыятызм любоў да радзімы таксама в нейкім сэнсе блытаюцца ў галаве гэтые паняцці шмат для каго радзіма гэта дзяржава і ў гэтым сэнсе я думаю што прадстаўнікі праваахоўных органаў у прадстаўнікі улады э, ці ты людзі які гэтую ўладу падтрымліваюць ахоўваюць і рэалізуюць яе дырэктывы загады і накірункі дзейнасці што яны аўтаматычна робяцца такімі патрыотамі ў вачах часткі грамадства пажарная они все время защищают бегут скажем так имущество граждан я считаю разумею думаю что люди с э, некими по крайней мере, интеллектуальными дольностями. Наставники, юристы, экономисты, инженеры, историки. Милиционеры. А чему? Ну, потому что они должны защищать нас. Вот они и патриоты, и свою страну. Военные. Простые словы, простые цікава у цябе ёсць якія-небудзь цёплыя ўспаміны звязаныя з міліцыі ну дзякуй богу няма восьсім свеце так лічыцца што адна з задачаў паліцэйскіх гэта дапамагаць знайсці чалавеку дарогу растлумачыць яму і параіць як зарыентавацца ў незнаёмым горадзе тут у сябе дома што натуральна я гэтага не раблю бо часцяком лепш за за міліцыянтаў ведаю куды там трэба ісці Чаму дзякую богу таму што з міліцыянты міліцыя гэта такая прафесія як э, лекар все ж таки да якіх лепш не звяртацца вот калі мы не звяртаемся да лекараў да міліцыі значыць у нас все добра мывогуле пра што говорим пра міліцыі ці пры патрыятызм а быть выкладчыкі гуманітарных спецыяльнасцей. Не ведаю мне так здаецца. Хто на вашу думку з'яўляецца найбольшымі патрыётамі ў Беларусі? Ну, цяжка нават казаць ніколі не задумвалася. Можа настаўнікі, хутчэй за ўсё гуманітарыі, патрыётамі. Ну я думаю, што пенсіянеры. У меня мама сама э, участник Великой Отечественной войны, участник Трудового фронта. Она пережила столько времени после того, как закончилась война и До сих пор, когда наступает 9 мая, то она как-то со слезами на глазах вспоминает те дни, когда все это происходило. Ну, я думаю, что сейчас таксисты в основном. <laughs> Самая распространенная профессия. Украины патриоты? Э, естественно. Мне кажется, что это Не наказываю, сейчас пассажиров не наказывают. Можно жить дарей, день прийти новый, Добраныш по немке, добраныш по нове, Простые словы. Чым даўжэй я стаяў на праспекце, тым болей мяне здзіўляла адсутнасць адказаў пра пісьменніка, абаронцу мовы. Міхал анімпадыстаў нічога дзіўнага тут не бачыць. Відаць, таму не называлі, што пісьменнік ён з'яўляецца носьбітам мовы паводле сваёй прафесіі, сваёй прафесійнай прыналежнасці. Вось ягоная праца ў тым заключаецца, што ён носьбіт мовы, Ён і ахоўвае, ён і піша. Ён за гэта атрымлівае грошы. Можа быць таму ён не можа быць патрыётам, таму што гэта аплочваецца. Меліцыант у сваю чаргу за гэта грошай не атрымлівае. Ввогуле, як на маю думку, зараз павага да пісьменнікаў, Э, мягко кажучы нізкай у грамадстве вогуле павага да інтэлігенцыі на даволі такі нізкім узроўні і гэта таксама вялікая праблема для грамадства Я лічу што самыя большія патрыёты гэта мабыць настаўнікі яны ў сваёй у працы нясуць добро думку нацыянальнай годнасці асвету для сваіх вучняў в данный момент наверное популярны очень спортсмены но ну, самі понимаете почему і действительно у такие достижения определенные выдающиеся у многих спортсменов. Ну, но еще просто люди. Просто люди, которые живут, которые живут на земле. Просто именно наши люди. Потому что наши люди, они такие добрые, открытые по большей своей части, с которыми приятно общаться. В любой профессии есть патриоты, смотря как человек к этому относится. Я знаю, что, допустим, очень много артистов, которые совершенно, допустим, получают очень маленькие заработки, все равно именно преданные там, своей родине и будут именно петь у нас. Смотри, как люди относятся. Вот и все. Ну, интеллигенция в основном. Гуманитарная. <laughs> Не знаю, наверное, учителя белорусского языка. радыёвабода вострая брама. Найбольшыя патрыёты ў Беларусі настаўнікі і леснікі. А пытанне на менскай вуліцы каментуе мастак і паэт Міхал анімпадыстаў. Сюжэт падрыхтаваў зміцер бартосік. Театр, музыка. Вот это патриоты калі ўзяць беларускі наш тэатр э, там такія патрыятычныя п'есы ставяцца калі ўзяць нашу музыку дапусцім філармонію ці другія якія віды э, мастацтва так гэта ж музыка якая людзей на добрыя справы натхняе настаўнікі наверное потому что они все-таки воспитывают поколение молодое и в ответе за него то наставники. Ну, потому что они соглашаются работать э, за мизерную плату с детьми, нервы постоянные. Э, когда в школе нервы трепят, потом прибегаешь домой, чаще всего учителя у нас кто? Женщины. Ну и там домашние обязанности, там муж, там дети, и, а тут еще и денег не хватает, конечно. Наверное, преподаватели белорусской мовы, белорусской литературы. Люди, которые любят свою страну, которые разговаривают на языке своей страны. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный мелпей. вобраз настаўніка нагадвае вобраз пакутнікаў. Таксама трэба заўважыць, што палітычныя дзечы, якія э, атрымліваюць штрафы за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах, часам трапляюць на крессці, э, атрымліваюць гэтыя суткі. Вот яны не з'яўляюцца пакутнікамі вачоў грамадства. У той жа час настаўнік, які маюць нізкія заробкі, хотя заробкі зараз выраслі вось настаўнік сапраўды ён такі пакутнік у вачо грамадства беларускаго так это все цяжка і праз нервы вот з іншага боку што настаўнікі не эмігруюць як правіла за межы бацькаўшчыны таксама міліцыанты вельмі рэдка эмігруюць Э, леснікі таксама не эмігруюць а што тычыцца палітыкаў пісьменнікаў то яны даволі такі часта зваліваюць за межы радзімы можа быць таксама гэта паўплывала на такія адказы на лесавода все-таки а чаму Но они когда более такие о природе заботятся все-таки. Стараются, чтобы для нас же все было лучше. Чтобы красиво, чтобы было, что украшает там туда все. Я так думаю, это рабочие крестьяне. Да все белорусы по одинаково патриоты свои родимые. Незалежно от того, чем они занимаются. Да, да, незалежно от этого. Экономисты. А чему экономисты? Потому что я економіст. Письменники, напевно. Але я маю на увазі не тих письменників, які друкуються, не тих писателей, які печатаються в э, пресі, найбільш часто покупаємо, і ну в кавичках рейтинговій, а писатели, які печатаються в запрещених газетах. В общем, всі ті, хто печатаються, наприклад, в журналах «Архи», вот із тих, що мені подобається. Ну, я думаю, що ви самі їх знаєте. МЧС. Так, а чому? Це пожежні, так? Угу. Люди, которые каждый день, наверное, не знаю, рискуют жизнью ради других. Ну, за кто работает, все патриоты действительно. <laughs> За копейки работают асабіста мне больш за ўсё спадабаўся адказ пра лесавода бо ўсіх тых леснікоў якіх я ведаю асабіста можна без усялякіх нацяжак і саступак назваць сапраўднымі беларускімі патрыётамі у чым тут справа ці то сапраўдны беларус падсвядома абірае лес як найлепшы і гарманічны асяродак для сябе ці то сам беларускі лес робіць з чалавека беларускага патрыёта тых леснікоў якіх я ведаю я яны ўсе у добрым сэнсе беларускія патрыёты хаця яны займаюцца сваёй прафесійнай дзейнасцю можа быць можа быць над лесніком няма э, вялікай колькасці начальства ці ён з'яўляецца пасярэднікам паміж вышэйстаящим э, начальством і лесам ён мае дачыненне не з людскім матэрыялам а з абсалютна з іншай матэрыі і гэта пазбаўляе яго э, ён не робіць маральных саступак бо дрэва мне не трэба хлусіць ён такі даволі такі чысты чалавек яго чыстая праца і дарэчы ліснік сапраўды ён такая вот крыху сакральная фігура чалавек жыве ў лесе мае зносіны з лесам і ў 39 годзе леснікоў это была адна з першых э, сацыяльных э, групаў якіх арыштоўвалі высылалі ў сібір у заходняй Заходняй Беларусі пасля таго, як прыйшлі туды бы саветы леснікоў арыштоўвалі. Так што тут сапраўды это нейкая такая завядзёнка можа быць з часоў новай землі, можа быць яшчэ раней. Я тут сапраўды пагаджаюся, што леснікі гэта патрыоты Беларусі. Ва ўсіх гэтых адказах я заўважыў адну цікавую заканамернасць. Ніхто з людзей не назваў ні бізнэсоўцаў, ні чыноўнікаў. Патрыятызм звязваўся ў большасці з працаю за грашы. Я упэўнены сваім сынам і дочкам, мае рэспандэнты ад усёй душы жадаюць імклівай кар'еры ды багатага жаніха. Усяго таго, што з патрыятызмам у мінакоўні асацыюецца. Ці не кажа гэта пра тое, што патрыятызм у нашых людзей звязваецца выключна з дзяцінствам, як мара стаць пажарным ці капітанам далёкага плавання. Таму і пытанне маё яны ўспрымалі з усмешкай, як пытанне дзіцяці. Радыёвабода, вострая брама найбольшыя патрыёты ў беларусі настаўнікі і леснікі а пытанне на менскай вуліцы каментуе мастак і паэт міхал анім падыстаў сюжэт падрыхтаваў зміцер бартосік У сваіх адказах людзі называлі не пісьменнікаў, а герояў іхных твораў. Не дзіўна, што найчасцей згадваўся настаўнік роднай мовы, вядомы нам яшчэ ад раману Якуба коласа на ростанях. А пасля шматкроць апеты ў творах іншых аўтараў. Гэта вельмі станоўчы вынік нашага даследавання хоць бы ўжо таму, што такі самы адказ мы атрымалі б у любой іншай еўрапейскай краіне. Што да лесніка, дык гэта ўжо ў большай ступені наш беларускі патрыёт. Ад новай зямлі, Якуба коласа і яшчэ раней твораў янкі лучыны і яшчэ засяродку філаматаў і філарэтаў міліцыянт гэта хутчэй за ўсё савецкі персанаж бо сённяшняя беларуская міліцыя зусім адрозная ад той якую савецкі паэт михалку уславіў у сваёй кніжцы пра дядзю сцёпу беларускі савецкі міліцыянт у параўнанні з сённяшнім не разганяў мітынгаў не браў хабару з кіроўцаў не сваволіў з праверкамі пашпартнага рэжыму і ніколі публічна не мацярыўся што рабіла ягоны вобраз у вачох грамадства больш-менш светлым. Вельмі пашыраны і перспектыўны ў беларусі вобраз патрыёта гэта спартовец. Спартовыя перамогі заўсёды абуджаюць патрыятычныя пачуцці і гонар за сваю краіну. Аднак і тут адбываецца раздваенне, бо ключавы знак спартовага патрыятызму гэта сімволіка, пад якой дасягаюцца перамогі. Цяперашняя сімволіка савецкай рэспублікі прыніжае статус краіны на міжнародных спаборніцтвах сярод іншых незалежных і самадастатковых дзяржаваў. А калі яшчэ на трыбунах побач з прэзідэнцкімі з'яўляюцца нацыянальныя сцягі, усё заблытваецца канчаткова. І яшчэ адна дэталь. Афіцыйная прапаганда звязвае патрыятызм з вайною вялікай айчыннай другой сусветнай. Гэта значыць па ідэі, што людзі мусілі б часцяком называць беларускімі патрыётамі вайскоўцаў, але не называюць. Магчыма таму, што сам вобраз беларускага вайскоўца яшчэ не вырабіўся, не стварыўся. На загад зверху рэальныя беларускія вайскоўцы ўсяляк імітуюць вайскоўцаў савецкіх. Гэта значыць тых, якіх даўно няма. Інакш кажучы, прэзідэнцкая ідэалогія не стварае ніякіх новых уяўленняў пра вобраз беларускага патрыёта, а толькі разбурае ўяўленні традыцыйныя нацыянальныя. Толькі гэтым можна патлумачыць, што найбольшымі патрыётамі мінакі на менскай вуліцы называюць таксіста і пенсіянера або ухіляюцца ад адказу. Thank you.